igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ntwara nk'umwaka w'ibibiri na cumi n'umunani ni umwanya wo gukurikira amakuru avuga kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amafaranga arenga miliyaridi zibiri mu mafaranga y'amarundi niyo amaze gutangwa nk'intererano izofasha mu matora mu bibiri na mirongo ibiri byashyikirijwe n'umuvugizi w'ikigega cya leta mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta cyabereye mu ntara ya gitega muri icyo kiganiro nyine turababwira ibyashyikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ku bijyanye n'inyigisho zitangwa n'umukuru w'igihugu zijyanye no kwitaho imiryango nayo mugambwe w'abadasigana iprona wiyanjye yiyandikishije mu mugujejwe amatora seni kugira ngo bitegure ikorwa cyo kwigisha gutora ego canke oya mu matora y'ibwirizwa shingiro yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu kubaka amazu bidaciye mu mategeko ngo biri mu bituma Burundi bubangamirwa n'impanuka hamwe n'ibiza muri ino minsi Jamarisa Bushimi kumigisha muri kaminuza y'u Burundi ati hakwiye inyigisho n'amategeko agakurikizwa saya gusa turafite n'ayandi donido ni muri uno mwanya Lydia Gahimbare akajengira ndabashikirize eri kuimana arimo inga bw'ibyuma sangikari radiyo isanganira imurambya imwaro igitega karuzi bubanza chibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ndasubiye kubaramutsa amakuru tuyahere mu bidukikije uburundi ngo burabangamiwe n'impanuka hamwe n'ibiza muri ino minsi ibyo byemezwa n'umwigisha muri kaminuza y'uburundi akaba ari ari no mu bagize umugwi w'igihugu ujejwe gukinga ibiza no gufasha abagize impanuka jamahisa bushimike mu kiganiro yatunganije kuri uno wa kane uwo mwigisha asigura ko mu bituma uburundi bubangamirwa harimo abanyagihugu bubaka amazu amazu uh, badakurikije uh, amategeko jamahisa bushimike agasaba amategeko ko yokurikizwa no gutanga inyigisho zigatangwa tumwumvirize Burundi eh, muri iyi myaka ya nyuma turimo bwaragize ingorane zitari nke zivuye ku mpanuka n'ibiza bijyanye cyane cyane n'ihindagurika ry'ibihe mugabo hakaba n'ibindi byavuye ku bantu bo nka amasoko yahiye canke n'ibindi eh, bijanye no kugene twebwe nyene dutunganya isi yacu tubako mu kuyubakako tutiteguye ukugene koyibako bimwe birama itaduteye ingorane kubera inzu zubakwa zidakurikije amategeko ibiza ibi n'ibindi ubwa mbere hoho kugira ngo izo mpanuka zikingwe neza uwa mbere aje imbere ni leta y'igihugu niyishyiraho amategeko y'ukubahiriza no gukingira abantu n'ibintu n'ibidukikije ibyo ni leta cyane cyane ibijejwe hanyuma rero hakaba no kugene abantu bakwiye kwigishwa ingene bokurikiza ari ayo mategeko cyangwa ingingo zodufasha gukinga impanuka n'ibiza iyi nyigisho zerekeye impanuka no gukinga ibiza zikwiye gushimangirwa ko mu mashuri nka yose kuva mu ntango ayisumbuye noneho muri kaminuza bakarushirizaho hariho amategeko y'igihugu ajyanye n'ibidukikije imigambi ya leta ijanye n'ihindagurika ry'ibihe ibyo byose yaba tubishira mu ngiro ntitubiryamika ahantu byofasha tuve mu gisagara cyo bujumbura byo mu ntara hobura amatara w'iyo ntara ashigikiwe n'uraba iby'ubutare mu manuko bw’u Burundi hamwe n'ubujeje perezida mu ntara ya rumonge yarahagaritse ibikorwa by'ishyirahamwe rivuga ko rigomba gucukura ubutare bwa boxite mu karonda kuri uyu uwa kane iryo shyirahamwe rigasabwa kubanza kurondera impapuro zose dikenewe kugira ngo ubutare bucukugwe inkuru ya mugenzi wacu jean Pierre misago nk'uko juvenali bigirimana buramatari w'intara ya rumonge abivuga impapuro zisaba uruhushya ishyirahamwe rishaka gucukura ubutare mu buryo kavukire bwa bogisite mu karonda ka kigwena byerekanye n'izo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nazo ngo zarataye igihe byongeye buramatari wa rumonge avuga ko ibyo gucukura ubutare bwa bogisite bariko bategura mu karonda ataruhusha babifitiye kuko iryo shyirahamwe ridafite ikemeza ko iryo tongo ririho icyo nacyo kikaboneka ari uko iryo shyirahamwe ryerekanye amasezerano na bene amatongo ari naho intwaro iheze ikemeza ko iryo tongo ribaho kandi ko atangorane zo kuricukuramo ubutare izo mpapuro nizo ziheza zigafasha ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka gutanga uruhushya rwo gucukura ubutare mu kurindira rero ko izo mpapuro zikenewe ziboneka buramatari wa rumonge akaba yasabye kuri uyu wa kane ko ibikorwa by'iryo shyirahamwe ritazwi na hamwe mu ntwaro mu rumonge bihagarara kuva kuri uyu wa kane radiyo isanganiro arakoze jean Pierre misago ibiro birenga ijana by'ikawa nibyo byafashwe kuri bibe Burundi ruhana n'u rwanda ku mutumba nyempundu zone nyamakarabo muri komine mugira intara ya cibitoke ibyo bikaba byavugiwe mu nama buramatari w'iyo ntara yagiranye n'abanyagihugu kuri uyu wa kane aho yamenyesheje ko umwimbu w'ikawa wahereye mu gihugu cy'u rwanda joseph teriteka kagabisha abo bose bakora ibyo uko abazofatwa bazohanwa amenyesha kandi ko hari abantu cumi na bane baherutse gufatwa bagirizwa iryo kosa bakaba baciye barungikwa mu ibohero rikuru rya mpimba abanyagihugu nabo bagasaba ko bogerageza bo abanyagihugu nabo bagasaba ko bobegereza idine yo gutonora iyo kawa kuko ngo hari hasanzwe hari kure barinda gufata urugendo rurerure Samba muri kuri radiyo isanganiro amakuru tabateguriye arabandanya mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta batangaza ko intererano zo gufasha mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yabiduteguriye Desire Musharitse avugira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta avuga ko kino gihe amafaranga agenewe guterera ayo matora ya 2020 yabaye miliyaridi zibiri ni miliyoni amajana abiri mu mafaranga y'amarundi aho ngo nayatangwa n'abakozi ba leta canke ubushikiranganje butandukanye ku bushake bwabo anashaka kumenyesha neza yuko muri aya mafaranga amaze gutozwa ah, amahera y'abanyagihugu ataratangura gutozwa arama ya mafaranga usanga cyane cyane abava mu bakozi ba leta n'aya gushikira ubushikiranganji bugenda buratanga ku munsi ku munsi nkamenyesha rero yuko atawugira amakenga kuri ayo mafaranga arakurikiranwa neza ku kibazo kijyanye n'amafaranga yoba akenewe yose na yose kuri iyo ntererano y'amatora mu mugwi basaba ko abantu baba barabangiriye mugabo ngo azomenyekana mu minsi ya vuba kino gihe barafatiriwe n'ibindi nk'ibyerekeye ibwirizwa shingiro rishasha bikavugwa na Prosper ntawugwamiye avugira ni turi muri byinshi za referendum ariko nico gikorwa turiko turagikora nibaza yuko muyinga rimwe cyangwa amayinga abiri ico gitigirizo twagishize ko tuzokibashikiriza mu nkonde ubusimbuga ibintu bikiri mu biharuro bitarahera neza ariko mu misiza ico byaro tuzobishikiriza murakoze muri ico kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta igitega mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bibutsa abarundi ikindi ko amafaranga ibihumbi bibiri bibiri asabwa ku miryango ku mwaka ku mwaka azotangwa umuvugizi w'ubushikiranganji Terence Ntayiraja avuga ko atagutandukanya abafise n'abadafise ubuzi bwa leta ni mu gihe hari ababona ko baba batanze kabiri iyo basanzwe bari mu buzi bwa leta arakoze leonce bitari umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe muri ico giganiro cyabere mu ntara ya Gitega aragira icyo ashikirije ku bijanye n'inyigisho zimaze zitangwa n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku bijanye no gusubira kwita icitwa imiryango ngo ashaka kwereka abarundi yuko gusambura imiryango ari intandaro y'amakuba yashikiye igihugu asigura ko abakoroni mu kuza abahutu abatutsi n'abatwa bari bahari mugabo ngo uko bafatwa icyo gihe siko biri muri kino gihe kurikira Jean Claude Karegwa avugira umukuru w'igihugu imbere y'abakoroni umuhutu n'umututsi n'umutwa yari imigwi y'abantu bivanye n'ico bajejwe mu buzima bw'igihugu n'ubushobozi bwabo bimwe bita mu gifaransa les classes sociales ntaho byasa n'ubwoko muri izo nyigisho n'icoro umukuru w'igihugu aravuga yuko mu bisanzwe uvuze ko abantu ari ubwoko bubiri butandukanye baba bavuga indimi zibiri zitandukanye ku kumbure basenga n'imana zibiri zitandukanye bakaba mu bice bitandukanye bakagira imico n'imigenzo itandukanye ariko rero abarundi nk'uko ubizi ni ubwoko bumwe bafise ururimi rumwe basenga imana imwe bafise imico n'imigenzo imwe ibi by'imiryango rero nibyo byari bitunze uburundi bw'iteka n'itekane kuri basukuru n'abasukuruza hari imiryango yavamo abacura ibyuma hari imiryango yarimo abavura hari imiryango yarimwo abavurati hari imiryango yarimo abacange bariya iyo miryango rero hari n'imiryango yarimwo abajejwe gutwara nk'abo bari muri iyi migambo yajejwe yajejwe gutwara ntibizobazoheva bagaruka bakavuga bati we kuva na kera na rinini twame dutwara ubu rero tugomba dutware twenyine oya imiryango yose mu ntwaro y'igihugu yari iserukiwe ibwami abarundi bashobora kuba abami bose ntibashobora kuba abaganwa bose nk'abatware mugabo ku rwego uru na ruriya haba hariho abantu hanuzwa jambo mu bashinga bashingantahe b'umwami mu bagabo bahanuzwa hari abantu bava amakuru tubateguriye arabandanya mu gisata cyo kwinonora imiti abana babiri b'abarundi nibo baraye batowe n'abamenyeshamakuru b'inkino ngo badoserukire uburundi mu mahiganwa y'igikombe cy'isi yose football for friendship ku bana batarenze imyaka cumi n'itandatu kidobera mu gihugu cy'uburusiya kuva igenekezo rya munani gushika ku rya cumi na gatandatu mu kwezi kwa gatandatu icegera cya mbere cy'uburongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko ari ubwa mbere Uburundi bwitabye ayo mahiganwa ngo na karusho ntangere ku gihugu Mustafa Samurago ahanura ugaruka kwijukira kwiga indimi na cyane cyane ururimi rw'icyongereza kuko abatowe basabwa kuba bavuga neza urwo rurimi ah, Vianney Ngendakumana yabiduteguriye abidushikireko Custom Fellow w'imyaka 14 na Enzo Gihongere w'imyaka 12 nibo baraye batowe n'abamenyesha makuru b'inkino kugira bazoserukire Burundi mu mahiganwa ya Football Fellowship azobera mu gihugu cy'u Burusiya Mustafa Samugabo icegera cy'urongo ishira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko abajeje gutunganya ayo mahiganwa babasavye intonde kugira ngo bisuganye hakiri kare ahanini iryo higanwa yarishimikiye gutora abana bazoserukira Burundi muri iyo higanwa ry'umupira w'amaguru kw'isi yose rya football for friendship ni d'imonde y'abana hama rero nkuko babidusabye abariko barabitunganya hariya byasabwa yuko uno munsi dutora abana kugira ngo duce turungika amazina yabo kugira ngo ibindi bizokorwa bitangure gutegurwa ko murazi ko gutegura ibintu nk'ibi bisaba organisation niniya nico gituma rero twasabye abamenyesha makuru bakaza kugira ngo babidufashemo mutugizimana biragenze neza kandi nkuko mwavyiboneye amazina y'abo bana bato Mustafa Samugabo ahanura rwaruka rw'u Burundi kwijukira kwiga indimi na cyane cyane ururimi rw’icyongereza neza tubatera akamo yuko burya indimi zose zirakenewe na cyane cyane nk'icyongereza washaka ni byiza kumenya ikirundi nk'umurundi kumenya igiswahili turi muri east african community indimi zose zirakenewe arakoze mugenzi wacu vianney ngendakumana amakuru avuga muri politike umugambwe wadasigana iburona ngo ugiye kwitegurira igikorwa cyo kuzoja kwigisha gutora ego canke oya kwibwirizwa rizotogwa mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka ibyo aberigashatsi arongoye uwo mugambwe yabishikirije uno kuruno wa gatanu igihe we nabo bafashanya kurongora uwo mugambwe bari bavuye kwiyandikisha mu gwiseni kugira baze bitabe ico gikogwa warongowe mugambwe iprona yanamenyesheje ko n'ikigega byabomboka ngo mugambwe badoterera amatora nk'uko abandi barundi bamaze imisi babikora inkuru ya mugenzi wacu Evariste Ndikobanya umugambwe w'abatasigana ipuruna uri mu miryango ya mbere ya politike yitabye akamo kuri uno wa gatanu ko kujya kwiyandikisha mu mugwi ni ukugira usaba uburenganzira bwo kuzoja kwigisha guhakana cyangwa kwemeza ibwirizwa nshingiro uyu umugambwe Abel Gashatsi ahejeje kwiyandikisha yatangaje ko bagiye kwitegura ico gikorwa akavuga ko icyo bazigisha abarundi bazokivugana hagati y'abanyamugambwe nivyo iyo specimen iyo carte twarayibonye barayitweretse abarongoye seni mu kurangura na iprana rero eh, kugira ngo tuvuge tuti tuzotora ego canke oya ni ikibazo gica mu nzego ubu rero mu minsi yavuga tugiye gukoranya inzego zirongoye umugambwe maze igihe kigeze tuzoheza tumenyeshe abarundi n'abadasigana aho umuhagambwe uhagaze ku bijanye n'ibyo bwizo shingiro ku ruhande rw'umugwiseni bashima ko kuri ino genekerezo rya mirongo irindwi na gatatu ukwezi kwa gatatu icyo gikorwa cyo kwiyandikisha catanguye petero karaveri nayicariye arongoye umurwi yibutsa abataraza kwiyandikisha ibikenewe n'ikiringo icyo gikorwa kizomara uri umugambwe turazi ko umugambwe ufise uwuserukira niwe aza kwandika amenyesha ko azoja kwiyamamaza iyo atabonetse haza icegera ciwe mwabonye ko hari igitabo biyandikamo izina umugambwe itelefone y'umwe umwe wese cyane cyane gashira n'umukono muri iyo kaye muri icyo gitabo tumaze kwegeranya amazina yose y'abiyandikishije baba abanyamigambwe baba abaserukira inani z'imigambwe baba abigenga urwo rutonde tuzogira icegeranyo tumenyesha inzego z'igihugu tuti aba nibo kwiyamamaza umukuru w'umugambwe ipruna arakoze evariste nzi ko banyanka amakuru avugwa mu gisata cy'indero abanyeshuri bo mu gisata cyo kubaka muri kaminuza rimwe bazindutse bugariza ubuyobozi bw'iyo kaminuza bidoga ko bamaze amezi atandatu basaba impapuro z'imitsinda ariko ntibazironse bamenyesha kandi ko badatahura igituma igipolisi cyazindutse kuri iyo kaminuza mu gihe bariko basaba ibyo bafitiye uburenganzira kubuza abanyeshuri bo mu gisata co kubaka bari bazindutse bugariza ibikorwa byo kuri iyo kaminuza abo banyeshuri bakavuga ko bari baje gusaba ibyabo ikivunga ngo kugira barabe ko bokumvigwa umwe muri bo avuga ko bari baciye mu nzira zose ariko byabaye vyipfa gusa no musi rero bahisemo kuza kwibariza ibyo bari baje nta nyishu barose uno musi bagarutse baje ni bire mubona ngaha mubona polisi cace bace batuma iki gipolisi barabashwiragiza birababaje gose kubona rero umuntu ariko arareka mu twiwe ugasanga ibintu yarondeye imyaka ingahe itatu irenga ugashobona ibintu byifashe nk'uko umunyeshuri avuga ko hamwe n'abandi bose arahumuriza abo banyeshuri ngo kuko ikete riza ryararungitswe ku mushikiranganji iyo rero ibintu bimaze gushika mu minwe ya ya ya ya, ya kwa ministre n'abamufasha ibikorwa twebwe tuca turindira ico dushobora kugira no gutelefona canke dugashikariza kubabaza nyabuna nyabuna mwo dutabara mukatunyarikiriza naho tuzi ko bigoye kuko umushikiranganje afise akazi kenshi Abanyeshuri bo mu gisata cyo kubaka bamenyesha ko hariho abanyeshuri bafashwe n'igipolisi ariko igipolisi n'urongoye kaminuza rimwe bavuga ko ataco babiziko arakoze oronera muco ku isaha itandatu zirenga ku minota mirongo ine n'itandatu no gahadodereye ano makuru ariko ko yaba yafatiye mu nzira tubabwira ingingo nkuru nkuru zari ziyagize umuvugizi w'umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko inyigisho zitangwa n'umukuru w'igihugu zijyanye no kwitaho imi imiryango uh, uh, imigambwe APdR msp inkinzo na iprona yiyandikishije mu mugujejwe amatora seni kugira ngo baze bitegure ikogwa cyo gutora ego canke oya mu matora y'ibwirizwa shingiro yimirije kudoba mu kwezi kwa gatanu kubaka amazu bidaciye mu mategeko ngo biri mu bituma uburundi bubangamirwa n'impanuka hamwe n'ibiza muri no minsi jamari sabushimike umwigisha muri kaminuza y'uburundi akaba yamenyesheje ko hakwiye gukurikizwa amategeko hagatangwa n'inyigisho no ngaha cyeso no makuru reka nshimire mwebwe mwese mwayakurikiye nshimire uruganda rwayatororokanije rijya gahimbare nayabashikirije